kiganiro nkingira cuno munsi tuze hamwe ibijanye n'ingaruka y'ukoresha amatelefone ya Android ku b'abanyeshuri baciga mu mashuri shingiro iterambere rya none ryaratumye ubuhinga bwo guhanahana amakuru butera imbere ku rugero runini bumwe mu buryo bukoreshwa mu guhanahana amakuru harimo telefone ngendanwa zigezweho bita Android aho umuntu ashobora kuyikoresha mu kuraba amareresi canke kuja ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye eh, ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro mu kiganiro nkingira cuno munsi tuzakugaruka ku ngaruka mbi ikoreshwa ry'ayo matelefone android ku bana bakiri mu mashuri shingiro mbega mu matelefone nashobora gusamaza abo bana nivyo uzaguca ijya nino muri kino kiganiro nkingira kuri miko ya radio isanganiro muri kumwe na Fidel Antoine Sabimana nongeye kubaha ikaze sangwa muri sanze cuno munsi tuza kubashikana kuri amwe mu mashuri ari mu gisagara ca Gitega abanyeshuri abavyeyi n'abari mu mashiramwe yitaye neza y'indero y'ugwaruka bazagira ico bashikirije turahera kuri bamwe mu gwaruka gwiga mu mashuri shingiro mu gisagara ca Gitega aho bavuga ico bibaza kubijanye n'ikoreshwa ry'amatelefone Android ushobora kuza kuhiga ibintu biga kuri internet ukabiro dufilme nyene eh, n'utumizika jise nyine muravugana kumwe nyine bisanzwe gusa nta do sipesiyare kubera n'izi zitonyi murakoresha na mukavugana ukamenya ibintu n'ibindi aho isi iteye ku ruhande rw'ababyeyi ikoreshwa ry'ayo matelefone ifite ingaruka mbi ku bana kuko zibasamaza bene ayo matelefone hari aho agira akamaro ku bazi kuyakoresha ibifite akamaro ariko rero ku bana bakiri bato ahanini usanga bayikoresha mu kuraba ibitagira ikimazi ugasanga bariko barabitera so ni uko bivugwa n'uno muvyeyi eh, ku ruhande rwanje icyo navuga nk'umuvyeyi ni uko ibihe tugezemwo ni bihe bitoroshe ni bihe bigoye cyane cyane dufatiye ku bintu bijyanye n'ibi by'itumatumanako kw'amakuru ibintu by'amatelefone by'iterambere eh, mu bijyanye no guhamagarana hirya no hino nk'uko wari kurabivuga ibijyanye n'amatelefone ya androyide cyangwa amataburete amafilime yerekana imico by'ukuri itajyanye ku bijyanye n'indero y'abana baba bakiri ku ntebe y'ishuri kiretse ko n'abakuze n'abakuze bari ko barahitanwa n'ibyo wabona muri ibi bintu by'amatelefone by'iterambere kubera iki kuko isi yose n'ibiriko bira hari n'ibyo tutamenya hari n'ibyo usanga abana bo bazi no kurondera sinzi n'ubwo ngiyo bakura hari n'ibyo bashobora kumenya abakuze tutapfa tunaramenye kubera nta n'umwanya twe tubirongera neza nkuko ariko bategereza kubikurikira niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira uno muvyeyi nawe avuga ko bamwe mu bana usanga ama telefone ya Android kandi batayaguriwe n'abavyeyi ndetse n'uburyo bwo kugura amayinite akavuga ko bataburonswa n'abavyeyi babo asaba abavyeyi ko mu gihe vyokenerwa ko bagurira amatelefone abana babo bo bagurira telefone ntono zo kwitaba gusa canke gutelefona canke kwandika ubutumwa busanzwe bwa SMS sanga umwanya bariko bawuta kuri ayo mafilme abereka ibintu byo mu bazungu ibintu bibatesha agaciro bikabatesha akabanga kenshi usanga abo bana kubera ibyo bumvira ku bandi bamaze kuzironka usanga kenshi baca bajya muri za ngeso mbi niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira kenshi ingaruka ni iz'uko nk'abigeme kenshi baca batwara izo nda z'indaro bagiye mu bushurashutsi abo bahungu nabo nyene uca usanga ntibaba bakigondwa aho kujya nko ku mashuri usanga kenshi umwanya bawuta baraba ibyo bintu by’amafirme guhanahana amakuru canke ibikorwa bahawe n'abigisha ngo ntibifashe na gato uwo mubyeyi akemeze ko bibatera ubunebwe kuko batagishaka gukoresha imitwe yabo ubusanzwe uri kurihweza ku bijyanye n'indero yo gukoresha amatelefone aya y'ubwoko bwa androyide ni ukuri kabubyeyi ntibyari bikenewe hari hakwiye yuko ababyeyi twoja hamwe tukumvikana ntaco tuma abana bitwaza ngo bagiye gutora devoir hari n'abitwaza ngo harimwo ngo twa tumashini tubafasha gukora ibiharuro nabyo ntibikenewe ahubwo no kurera abana nabi na ya mitwe yabo ntibaba bagishoboye kuyikoresha umwana niba mu gihe haruro ku rugezo agezako abikore uko umwigisha yimuhaye atarinze kwiruka inyuma y'imashini ari ibiharuro bisaba imashini naho naho nyine hariho ubuhinga bw'imashini zo guharura atari amatelefone barekuriwe gukoresha rero kabuvyeyi ndabona yuko abavyeyi twari dukwiye kujya hamwe ibijyanye no gukoresha amatelefone bikavanwaho guhanahana amakuru tukayahanahana kuburyo abana n’ababyeyi twari dusanzwe tumenyekanisha inkuru kuko izi telefone na cyane cyane ku bana b'abigeme bituma n'ubwenge ataganamba kuko nk'ikintu kimunaniye guharura ashyize akwikura kuri telefone kandi aho naho urumva umutwe ntaba akiwukoresheje kandi bisaba yuko akoresha umutwe mu gihe mu kwiga akaca amukoresha telefone kandi telefone yatuma ayirabamo n'ibindi bindi bitamuhumuriza turetse nk'ibintu nyine mbona impa Jean Adolphe nicegera cy'userukira ishyirahamwe bafashe bige ryitaye neza y'indero y'ugwaruka ku bisanzwe abana bafite aya matelefone agezweho baranasamara uca usanga aho kwiga baguma bakoresha amatelefone ugasanga ubumenyi bwarasubiye inyuma cyane ku byiza yuko ntibahanura abo bana boyakoresha mu gihe cy'akaruhuko ni ukuvuga muri vakansi ku bisanzwe ku mashuri hariho amashuri bafite amabibiyoteke bagenda bakigirayo cyangwa bakarondera abandi bana babafasha nyine buryo bari bariga ni kuri rino jwi dusozereye ko kino kiganiro nkingira cuno munsi nagira nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye shimire kandi Arthur Kavabushi yamfashije kwegeranya amajwi Fidel D'Antoine Sabimana nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza. naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire